kiel cerbo kai gusto sento cum rilatas iu pli granda estas la pens organo des mal pli amara estas sentata la gusto de exemple tonic aquo chu dolcia au amara la grandezza de la cerbo influas nian gusto senton ju pli granda estas la cerbo, des mal pli la amara gusto de tonic aquo estas sentata. La grandezzo de la cerbo staras nenur en rilato al intelligentezzo de la homo, sed gi ancau determinas, kiom amara estas sentata, La gusto de nutrajoi. Tiun resulton de studajo publicigis esploristoi de la Universitato de Queenslando, Australio, en faca giornalo. Ciu volas scii, cial ni shatas certain nutrajoin, ca cial homoi preferas amaran, au dolcian guston, diras esploristo de la universitato. Li indicas che lauli oni unua foie prilumigis la rilatom inter grandezzo de cerbo cae percepto de gusto. Estis mal clare ciù la grandezzo de la cerbo determinas pli olla intelligentez quotienton de persono, sed nun ni povas montri che tiu grandezzo influas kiel ni perceptas mangiadon cae trincadon. Ciu consumantoi de tonic aquo nun giuas gin, au ne? Homoi, cun pli granda cerbo, normal case, sentas gin mal pli amara. Pli ol mil sestcent partoprenantoi en Australio cae Usono priugis sian perceptitan intensetson de plurai dolciai cae amarae trincajoi. La grandezzo de ilia cerbo tiam estis mesurata per magnet resona scanado. La esploristoi el trovis che la mal dextra flanco de la entorinala cortexo, do areo de la cerbo, quiu respondezas por memoro, odor sento, cae vid percepto, ce homoi, quiui perceptis chininon, kiel mal pli amara, estis pli granda. Chinino estas schlossila consistero en tonic aquo, cae gi estas ofte applicata por priugi la reagon de homoi pri amara gusto. La resultoi havas efficoin pri la pli bonigo de la nutro conduto concludas la esploristoi. Per celita curazado de certai areoi de la por gusta cortexo, ni povus curazi affectioin de mangiado per metodoi ciel exemple la transcrania magneta stimulado. Ciu estas curaz metodo, ciu ne enpenetras la corpon, cae ciu nun tempe estas applicata por la curazzado de psicae malsanoi.